إلا ليث غاب شجاعا في الحروب الثائرات دعوني دعوني في الحروب أمت عزيزا فموت العز خير من حياتي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تحية تحيتنا نؤديها من الأعماق نهديها إلى put na kojim želimo biti i ostati. Put vjernika. Soba put Soba potvjernika. www.portal.com sva put potrednika. vezane za stanje islama i muslimana. Još mnogo, mnogo toga. Neka nikoga od vas ne spriječi strah od ljudi da kaže istinu kada je vidi ili bude njen svetok. Jer mu riječ istine neće približiti čas smrti, niti mu umanjiti na faku. Posjetite nas www.palta.com Sova put vjere. put Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo. Soba put Za koje kažu mnogo toga, a najmanje istinu. Soba put vjernika. Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim Eminentne daje i profesore islamskih nauka, kojima nije stalo do titule, koji nemaju plate za svoj rad. Rečeneta ne demokratijom, nego putem Kur'ana i Resulovog sallallahu alaihi ve suneta. Vi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte i sjetite se Allahove milosti prema vama kada ste bili jedni drugima neprijatelji pa je On složio srca vaša i vi ste postali milošću njegovom prijatelji i bili ste na ivici vatrene jame pa vas je On nje spasio tako vam Allah objašnjava svoje dokaze da biste na pravom putu istrajali. Ovaj drugi dio rečenice i da se ne razjedinjujete ukazuje koliko se mi držimo ove knjige. Jer da se držimo knjige ove, zasigurno ne bi bili razjedinjeni. I neka među vama bude onih koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta žele postići i da sami sebi damo odgovor. Koliko se mi međusobno savjetujemo i koliko mi međusobno jedni drugima dijelimo na sjeta I još treba ovo dobro da, da se oko ovog zapitamo koliko smo mi spremni da prihvatimo sjeta. سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيي بنايا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام سكنتم فؤادي ورب العباد Dobro pripazi da tvoje strasti, da tvoje strasti ne budu kuke koje će te kačati i koje će te hvatati da te stjeraju sa te stazi. I tvoje loši postupci ne budu kuke na siratu. Jer kako na ovom svijetu, ako osnažiš te kuke, ako budu čvrste i ako budu jake i ako ih bude mnogo, zaista ćeš teško proći. Put. Put preko džehennema. أنفسنا في ضلال والنور www.paltalk.com Soba put vijedika.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 Koga on džel lešanuh na pravi put uputi, da je od upućenih, Ako ga on subhane i svoje pravednosti ostavi u zabludi, nećeš naći nikoga da ga na pravi put izvede. A zatim, najbolji govor je Allahov govor, a najbolja uputa je uputa Muhameda sallallahu alaihi wa sallam. A najgore stvari po ovaj din jesu novotarije, jer svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi u vatru. Allahu se utječemo od džahennemske vatre. Zahval Allahu subhane na uputi, Zahvala uzvišenom na blagodatima koje nam, nam je dao. Zahvala uzvišenom na ovom islamu, na ovom putu. I molim uzvišenog te tala da nas na, na ovom putu učvrsti. Da na ovom putu hodimo stabilno, onako kako su hodili oni prije nas. I zato svakog dana, po nekoliko puta, na farz namazima i na napilama učimo i tražimo od Allaha te bareke od da nas uputi na pravi put. al Uputi nas na pravi put. Ibn Kajim rahmetullahi alaihi spominje da je pogrešno od onih koji kažu da nema potrebe da tražimo uputu kad smo već upućeni, to je, kaže, pogrešno. Jer mnogi od nas nisu potpunili svoj iman. Sve dok nisi potpunio svoj iman, obaveze ti da tražiš uputu. A i oni koji su potpunili svoj iman, ova dova znači učvršćivanje na pravom putu. I ova dova jeste traženja da Allah te bare kvotala da te učini ustrajnim na pravi put. Uputi nas na pravi put. Pa spominje Ibn Kajim Rahmetullahi Alehi. Spominje da postoje dvije vrste upute. Uputa na ovom svijetu da hodiš onako kako ti Allah te bareke otala objavio i uputa na onom drugom svijetu. Na putu prema džennetu. Pa kaže, ako budeš stabilno hodio na ovom svijetu, ako na ovom svijetu, na ovom putu, znači putu na ovom svijetu budeš čvrst i stabilan, tako ćeš isto hoditi i na putu preko džehennema to jest cilja na sirat čupriju. Tako isto ćeš hoditi preko sira čuprije, kako hodiš na ovom svijetu. Pa kaže, dobro pripazi, dobro pripazi da tvoje strasti, da tvoje strasti ne budu kuke koje ćete kačati i koje će te hvatati da te stjeraju sa te stazi. Dobro pripazi da tvoje strasti i tvoje loši postupci ne budu kuke na siratu. Jer kako na ovom svijetu, ako osnažiš te kuke, ako budu čvrste, i ako budu jake, i ako ih bude mnogo, zaista ćeš teško proći. Put. Put preko džehennema. Zaista će ih i na onom svijetu biti mnogo. I na onom svijetu će biti čvrste i jake. A neko će preko te sira čuprije. Neko će proći brzinom munje. Neko će proći brz treptajem oka. A neko će proći brzinom konjanika a neko će pretrčati. A isto tako, neko će na tom putu preći puzući. Neko će preko tog puta preći sav isječen, isjeće se. Jer će taj put, taj sirat biti oštri od sablji. A ta je Neko će sa tog puta ispasti. Neće ga moći prijeći. Zato na ovom svijetu, na ovom svijetu pogledaj na kojem si putu. Uskladi svoja djela prema ovoj knjizi. Nek tvoja djela budu usklađena s ovom knjigom. I izmjeri, izvagaj svoja djela sa ovom knjigom, izvagaj. Pa ćeš vidjeti da li ćeš proći brzinom konjanika, ili ćeš proći brzinom munje, ili će te dohvatiti one kuke koje si ti ovdje napravio. Te kuke si ti ovdje skovu. Dobro se pripazi. I one će biti jake koliko si ih ti ovdje osnažio. Pa nemoj da te tvoja strast zavede da te tvoja strast skrene sa pravog puta. Nemoj da te tvoja zavist, tvoj kibur, tvoja sržba, da te skrene s ove staze. Jer poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže u jednom hadisu niko od vas neće vjerovati sve dok se njegove strasi ne sa samim sa čim sam ja došao. Resul sallallahu alaihi wa od nas traži potpunu pokornost. Da mu se u potpunosti pokorimo. U potpunosti. Naši prohtjevi, naše strasti, nije strasti jela i pića i polnog organa. Nije to najgora strast, to jest opasna strast. A najgora strast jeste ona ovdje u srcu. Kako kažu islamski učenjaci. Šehova srca je najopasnija. Kada čovjek želi ugled i poziciju, kada čovjek želi dijelima a, ahireta, želi dunjalu. E to je strast. I to je hela srca. To je šehva srca. Kada želiš dijelima ahireta, želiš dunjalu. A Resul sallallahu alaihi wa sallam isto tako u hadisu je spomenuo za čovjeka koji traži znanje. Traži znanje. Znači traži šerijatsko znanje. Da bi se oholio i da bi se raspravljao sa učenjacima. Da bi se raspravljao sa učenjacima i da bi ponižavao one koji su koji su neznalice. Kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam za takvoga neće osjetiti miris džaneta. A njegov miris se osjeti na 500 godina. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم Istinski nasljednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih nego samo sa sunnetskih mimbera www.paltalk.com Soba put vjernika Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ebu Hureyre radijallahu anhu prenesu da je Resulullah sallallahu alaihi ve sellem rekao Zaista Allah je zadovoljan sa vama u trome. Zaista Allah sa vama zadovoljan u trome. Da ga obožavate i da mu ni u čemu širk ne činite. Da se svi čvrsto Allahovog užeta držite i da se ne razjedinjujete i da se međusobno savjetujete na način koji vam je Allah naredio. Prvu stvar kaže da ga obožavate i da mu ni u čemu širka ne prepisujete. Ni u čemu, apsolutno ni u čemu. Koliko mi ovu osobinu imamo kod sebe? Da jedino Allaha te bareke obožavamo i da mu ni u čemu širka ne činimo. Ovdje se misli na veliki i na mali širk. Koliko smo mi sačuvani od rija? Koliko smo mi sačuvani od, te, od tog pretvaranja, od tog širka i od drugih širkova? Koliko smo sačuvani? A drugu osobinu kaže Resul sallallahu alaihi wasallam da se svi čvrsto uže užeta držite i da se nikako ne razjedinite. Koliko se mi držimo Allahovog uže? Allahovo uže, kako ga tumači islamski učenjac, jeste Allahova knjiga, jeste Kur'an. Koliko se mi ove knjige držimo i koliko je proučavamo i koliko je učimo, treba da se zapitamo, drago na vraću. I da sami sebi, bez blefanja, sami sebi da damo odgovor. Koliko se držimo ove knjige? I koliko je znamo na pamet? I da li znamo čitati po tertilu? Da li je znamo čitati? Vratite li Kur'ane tertila? Uči Kur'an, učite Kur'an. Pravilno. I kaže i da se ne razjedinuje. E, kad se ne držimo ove knjige i kad znamo kakvi smo, automatski pokazuje, znači ovaj druga, drugi dio rečenice ukazuje koliko se mi držimo ove knjige. Ovaj drugi dio rečenice i da se ne razjedinjujete ukazuje koliko se mi držimo ove knjige. Jer da se držimo knjige ove, zasigurno ne bi bili razjedinjeni zasigurno ne bi bili razjedinjeni da se držimo ove knjige. I treća stvar kaže da se međusobno savjetujete na način koji vam je Allah te bareke od tala Da se savjetujemo onako kako nam je Allah te bareke od tala A ova vjera jeste nasijet. Edin nasijet. I imamo mi i ovu osobinu kod sebe i to treba dobro da se zapite. I da sami sebi damo odgovor. Koliko se mi međusobno savjetujemo. I koliko mi međusobno jedni drugima dijelimo sjeta. I još treba ovo dobro da, da se oko ovog zapitamo koliko smo mi spremni da prihvatimo sjeta. Danas je malo takvih da nas je najmanje oni koji su spremni da prihvati na, nasihat. Upitali su Abdullah ibn Bareka, kaže, zašto danas nema onih koji, slabo ima onih koji nasihati? Pa im je odgovorio, a gdje su oni koji će nasihat prihvatiti? Gdje su oni koji će nasihat prihvatiti? Allah te barek tada kaže u suri al فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن kaže Allah te bareke ve taala čovjek kada ga gospodar kad, čovjek kada gospodar njegov hoće da ga iskuša pa mu počast ukaže i blagodatima ga obaspe rekne gospodar moj prema meni je plemenito postupio wa amma idha mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanem a kad mu, da bi ga iskušao obskrbu njegovu oskudnom učini, onda rekne gospodar moj, mene napustio. Kaže Allah te barike tela, kjela, bela tu A nije tako. A nije tako. Vi pažnju siročetu ne ukazujete. Zašto mu Allah te barike oduzeo blagodat? I zašto Allah oduzme blagodat? I zašto Allah našu obskrbu učini oskudni? Zato što pažnju sirote, siročetu ne ukazuje. A dalje Allah kaže وَلَا تَحَاضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ I da i da se puki siromah nahrani, jedan drugog ne nagovarate, jedan drugog ne postičete. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا i nasljedstvo pohledno jedete وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا i bogatstvo pretjerano volite. Volite bogatstvo. Pretjerano. Kella ida dukketil abdu dekken dekja. A ne valja tako kad se zemlja u komadiće drobi kad se zemlja u, u, u komadicu drobi وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا i kad dođe tvoj gospodar, a meleki sve budu red do reda وَجِيءَ يَوْمَ إِذِنْ بِجَهَنَّمْ يَوْمَ إِذِنْ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَ i kad dođe naređenje gospodara tvoga, znači kad dođe Allah te barek i meleki budu sve red do reda i kad se tog dana primakne džahennem, tada će se čovjek sjetiti, a na što mu je sjećanje? Tada, tada će se čovjek sjetiti svojih dijela. Sjetit će se što je propustio. Sjetit će se što je mogao učiniti. Sjetit će se onoga što je radio. A na što ne osjećam? Gotovo je sad. Što si mogu uraditi, gotovo je. Znači, nikakve fajde nema to što se ti sad toga sjećaš. Molim Allah te barek vatala da budemo od onih koji će uspjeti na onom svijetu. Da ne budemo od onih koji će propasti, koji će se uzaludno sjećati, koji će stradati na onom svijetu. I dalje Allah te kaže Jakulu ja lejteni i reći će kamo sreće da sam se za ovaj život pripremio pa idilla i je ahad toga dana niko neće kao on mučiti. niko neće kao on mučiti. Voda juthiku wasaqahu ahad. I niko neće kao on u okove otivati. Ja, ejuhaj, ja, ejetuhem nafsul mutmainne, irži'i ila rabbiki radijetem mardije, fadhuli fi ibadi, vodhuli dženneti. Kaže Allah te barika tala, a ti o duša smirena, vrati se gospodaru svome zadovoljna, a i on s tobom zadovoljan, يوجي من جروب moje, يوجي u džennetu. أنوانا شوقه مو وضياع هم وأحزاني الحب معنا كبير ومعتني شانا لولاه ما ساد الوفا بين خلاني كيف الحياة تصير لا حل حرمانا صرنا نعيش بحياة الجلماد الفاني صرنا نعيش بحياة Pa molim Allah te barik wa ta'ala da budemo dobri koji će biti smireni, koji će ući u Allahu ženu, koji će zaslužiti nagradu, koji će uspjeti na ovom svijetu, koje će Allah te barek od tela učvrstiti da hode stabilno na ovom svijetu, da hode stazom ispravnih prethodnika, onako kako su oni hodili i da brzo pređemo siraću. Mm. Molim Allah, te barek da uputi one koji su oko nas, u našoj blizini. Molim Allah, te da pomogne one koji se bore na Allahom putu, da pomogne muđahide, borce na Allahom putu, da pomogne i molim Allah, te barek da oslobodi našu ulemu i zatvora. Molim uzvišenog Tebare tela da ih oslobodi. Molim Allah Tebare tela da ih što prije oslobodi. Molim Allah te bareke ta'ala da kazni one koji su ih zatvorili. Molim Allah te bareke ta'ala da ih kazni rukama muđahida. Molim uzvišenog te bareke ta'ala da oprosti imen imama i posljednja doba. Alhamdulillahi rabbil alamin. www.paltal.com Soba put vjernika. ضيع ربيع العمر في وهم شيطاني عشق بناها الوه يهواه شيطانا ضيع ربيع العمر في وهم شيطاني لحظتي بين النور في ليلة طغيانا يجلى السراب المر بالحق وحياني شب معنى كبير ومتلي شانا ساد الوفا بين خلاني كيف الحياة تصير لا حل حرمانا صرنا نعيش بحياة الجلماد الفاني صرنا نعيش بحياة الجلماد الفاني تصفى حياتي عد ما شفت ريحانا تنشر نسيم الصدق في كل الأوطان حملت معالي الخير بالحب جذلانا مورد يجود ويروي كل ضمياني إن كنت باحث حقيقة طايع إيمانا هذه رياض الخير تذهب الألواني حملة معالي الخير بالحب جثلانا مورد يجود ويروي كل ضمياني إن كنت باحث حقيقة طايع إيمانا هذه رياض الخير تزهى بالألواني هذه رياض الخير تزهى بالألواني هذه رياض الخير تذهب الألوان Istinski nasljednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih nego samo sa sunnetskih mimbera www.paltalk.com Soba put vjernika